Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ikhwatu al-a'izza, wangu utakuwa si mwingi na kipindi changu kitakuwa ni khairul lhadi ile mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alosema inna astaka alhadithi kitabullah wa khairu lhadi hadiyu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam leo katika alhadiyu nabawi tutaleta kuhuruhumiana watu kuoneshana ruhuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema innama yarhamu llahu min ibadihi arruhamaa mwenyezi mungu huwaonyesha ruhuma katika waja wake watu wawaoneshao wenzao ruhuma hii ni hadithi imepokewa na alimamu lbukhari na muslim katika maudhui haya haya mtume salllahu alaihi waalihi wasalam alisema arrahimuna yarhamuhum rrahmanu tabaraka wataala wenye kuwaonyesha watu ruhuma na mwenyezimngu huwaonyesha wao ruhuma kisha katoa amri irhamu man fi lardh وونيشيني روهما والكوكركا أرضي يرحمكم ما في السماء أتى وونيشيني روهما أليكم بيقوني نين من يزمه سبحانه وتعالى حديثه لصحي إلي بكي وانا الإمام داود كرك باب الأدب نيك بكي وانا الإمام الترمذي نوكي صحيح شفحو العلماء الحديث حديث لبتي أكو مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lan tuminu hatta tarhamu, hamutukuwa imani yenu imekamilika mpaka muoneshe ruhuma. Qalu kulluna rahim ya Rasulallah, sote tuna ruhuma, huwaruhumia zijana zetu, huwaruhumia wake zetu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama ataka kuweka mahali gani, mahali gani atakapakupagota. Innahu laisa birahmati ahadikum sahiba hii si ile ruhuma ya mtu kukuwa tampenda mkewe tampenda mtoto wake au tampenda rafiki yake walakinaha rahmatu nnasi rahma alama ni kuwaruhumia watu ukawa waipenda aljinsu lbashari unaruhuma nayo hutaki kuona mahali hutoka machafuko hutaki kuona watu huwana hutaki kuona watu hutendana mabaya haya na haya na haya Ikhwatul aiza, umeweka kitu gani katika mlango huu wa ruhuma kiasi gani uko tayari kuwaonyesha watu furaha kuwaonyesha watu kwa kwamba mambo yanapokuwa mabaya kuna watu wa watu kuendea na kuona ruhuma kwao wala usiweke udhurun barid nao mimi na nini bana we hukuambiwa uwape mali wale watu waperuhuma wakia wasikie maneno mazuri wakia wakuone kikweli umesikitika nao wakia wakuone kwamba ni mtu watu wakenda kulia mbee zake kikweli hufutwa matozi zamani tutakapokufanya namna hii mujtamai wetu utakuwa ni mujtamai wa watu wenye kuruhumiana na watakuwa ni watu wenye kurehemewa na mwenyezi mungu subhanahu wa taala na mwenyezi mungu atuwafikie katika yote hayo tumwomba mwenyezi mungu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atujalie min alladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana wassalamu rahmatullahi wa barakatuh. mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.